Bye. o assunto é duas rodas, a gente tem a perfeição. Piloto desde pequeno e a coroa com preocupação. Os bodes sem retra e placa, eu sem cap é na quebrada. Grau com a perna cruzada e os bota não arruma nada. Muitos estão confundindo, grau é arte, não é artigo. E pra quem tá contra nisso, eu vou passar sorrindo. Muitos estão confundindo, grau é arte, não é artigo. E pra quem tá contra nisso, eu vou passar sorrindo. E aí? DJ Pedro. Pega as naves futuristas, que nós tá no toque da situação, cachorro. A meia meia eu é desço a ladeira, a minha transa põe encosta nos baile. A roneteira eu ponho na pista e é foi torcentas fugados polícia. A meia meia eu é desço a ladeira, a minha transa põe encosta nos baile. A roneteira eu ponho na pista e é foi torcentas fugados polícia. A meia meia eu é desço a ladeira, a minha transa põe encosta nos baile. A roneteira eu ponho na pista e é foi torcentas fugados polícia. Mais uma do DJ Pedro, não vou nem falar mais nada. Agora eu só vou escutar. Vai dar certo. Bye. Se o assunto é duas rodas, a gente tem a perfeição. Piloto desde pequeno e a coroa com preocupação. Os bodes sem retro e placa, eu sem cap é na quebrada. Grau com a perna cruzada e os bota não arruma nada. Muitos estão confundindo, grau é arte, não é artigo. E pra quem tá contra nisso, eu vou passar sorrindo. Muitos estão confundindo, grau é arte não é artigo. E pra quem tá contra nisso, eu vou passar sorrindo. E aí, DJ Pedro? Pega as naves futuristas, que nós tá no toque da situação, cachorro. A meia meia eu deixo a ladeira, a minha transa põe encosta nos baile, a roneteira eu ponho na pista e é foi feito centas fugados polícia. A meia meia eu deixo a ladeira, a minha transa põe encosta nos baile, a roneteira eu ponho na pista e é foi feito centas fugados polícia. A meia meia eu deixo a ladeira, a minha transa põe encosta nos baile, a roneteira eu ponho na pista e é foi feito centas fugados polícia. 不。